Datan kaya kang amungwing pedukuhan pring sewu nenggih kelurah Togok. Engkang katingal tenger-tenger lenggah nenggo dateng Sarawita kang nembe ketaman sakit. Salah tau wis genyok lurah togot. Anglipur dateng Sarawita parandene. Datang lipur saking pangimur-imur. Pan mendo sengking sapa montra nganti ajujek panggali ing lurah togot. Mila datan mokal pilingan wonten koyok kang templek. sekedap-sekedap ngelinting kanggal ngecel dateng raos ingkang kaduh kitan mongkowo sampat cemawis sedaya pengarmaning sorowito dena dangu datan pura nedolan betul sakit ilm teko mangkono wijiling pangandiko kilurah togok ingsun prihatin waspokung micil oh rinem mekan gusti gelung rinu sak sekarnya sumawur kambir melah kepriyen lagi entuk bejo ya ora kaya wong. Yen lagi ke taman susah ya ora kaya wong. Oh, long bilung. Nganti ngentekke patokan. Olehku nambak kenyang kowe. Ewa dene kue ora mari ki jane sing dilarakake ki apa to lung lung Hmm Yen sing lumrah wong lara ki mestine ora doyan mangan Ewa dene dicawisi pirang-pirang cething kok ya bat sedilo sedilo bo mah saya enak saya enak olehmu, mangan aku le nunggu wae nganti yen bengi ora iso turu yen mawon ora doyan mangan ngelingi nek sedulurku mung siji kowe Lah kok kuwi lara kidane sing dilarakke apa adus ora gelem. Ngeguwang moh lunga. Apa-apa mung cemung dituthukke nggon meja. Sasmita aku kudu kon njur aku ki apa ora entuk nyambut gawe. Hmm, lung lung. Boyo kowe kuwi mesake karo aku. Iki jroning sasi prai. Arang-arang gawean malah kowe lara. Lung Kowe kon karwaku karo aku sing kok larake apa? Kabeh padha tilik tangga teparo. Padha gawake apa-apa. Sing digawake kowe mongko lumrahe wong sing digawake Olah-olah, Mongko sing digawake iki lara mesthine rak ya doyan mangan. digawake roti ya bablas saya nek gedhang sandekan kon tak selirang jane iki wong lara apa wong ngemaru anggere udut nek ora sing enak ora gelem udut ngono ku nek metu kayane ngono rada ketok Bareng ora duwe kaya apa-apa kok obo sarwa enak. Adate nek waras ki sego diwuwe arep. Iki obo cap jae. Selat. Iwak kali. Iye le ora mumet sirah kuwi. Delengen gelo. Piling wis gok sak mojo wito soro wito kowe aja mung merem wae lho apa njuk apa njuk apa piye piye piye lah ora wis nutuk cemong nah tong. piye mbak makan. Mangan meneh. Sing ora didek kowe piye? Kowe iki ora golek isa mumung nyekek karo nelek. Nora tak turuti engko saya kumat. Nyoh lho. Nih, Panganmu wis teko. Heh, mangan apa dulang apa piye kene kene kene. Tak tangak dhisik. Heh, kene kene. Wah, lha iki katoke wis teles kaya ngene iki. Jan ngungkuli bayi. Angger 5 menit ganti. Heh, kene kene kene. Nah, kene kene. Ah. Tangi, tangi. Eh, oh, oh, oh. Ah, aduh, aduh. Oh, ngulung. bareng lara malah saya lemu saya lemu. Ye, ye. Katakan opo opo pile pile oh ah, aku melu seneng suaramu wis rada kemlinting. Jangan resah ya kak tokok. Ora, ora. Ya witekno sing ora anu kepiye to gagas kowe iki le coba. Iki jani lara perkara apa? Saya ini sudah dewasa ya, Kak Toko. Ya wes. Tapi kenapa Kak Toko kok tidak mengimbirkan kepada saya? Gak apa-apa. Gajiki gue ini apa-apa orang kurang. ngene lho Kang Togok lah luwung basa sing aku ngerti wae rasa cara melayu ora mbilung biyen cara melayu mbilung saiki kudu basa ora ngerti apa ngene aku iki lho Kang Togok Setemani aku iki, aku pengen nyambung sejarahku, Rik. all iya kang wala nek pancen kuwi arep nyambung sejarah murid ya bisa wae mangga piye carane nggonku nyambung sejarahku nek aku ijen lho lah karepmu kowe kena karo aku ngono Wegah kok kang aku kepengin rabi kok kang. Oh oh oh oh oh kowe kepengin rabi to le. Lah le. Lah kon nang opo ngatasi pengin rabi kok dadak kok le wangi loro. Lah kowe biyen tak gajeke wis entuk bojo. Adimu lek kae galak kok. Aku golek sing ora pati galak. Sing ora pati mata duwiten. Aku anggere lunga dijagake, lunga dijagake. Anggere mulai ora nggawa dhuwit. di dinepi. Aku mengturu turu nang latar awar bebek. Onyet oh, pancen wong wadon ki jarene Gusti Allah e dhuwit nabine sandangan. Kuwi jarene mbuh nyatani. Lung kaya bojomu ki ewoh kok kaya jan ora iso mrajakke. Wong aku tutur kok dikira aku ki ngalek-elek bojomu jane ya rada dikandani sithik. Nek dolan nyanggone tangga ku ya pengenggo tangan tok. Ya kon nganggo klambi sing rada rapet dadi ora. Wah, janisin. Kek jari emu disuwal ke tok. Layakui. Mana jaman jahe jaluk saya wis tak tukok. jaluk hondirak wis tak tuka. Ayo, ah, ngoning piye wong pancen. Bojomu kena ditingkatake ora iso. Ya wong sing jane elek ki anggere wong lanang muli ora nggo dhuwit terus mlate merengut ngono ki ya wis ora apik. Mangka kowe ngerti dhewe aku ki ndek kaya pira-pira ya budak buruk. ora tau tak nyenyenyenyenke. Lah iya aku yang ngerti. Nek biyen jaman durung ana larangan iki kowe nekat. Anggere nyambut gawe rampung ora tau digawa muleh, mesti golek kanca pantangan. Ning bareng wis ana awisan saka negara kowe wis mari. Lah kowe pengin rabi karo sapa persaja? Nek kira-kira wis duwe padian wong wadon kira-kira bocah ngendi? Kira-kira doakan lopo ora ya, Kang? Iye. Aku kepengin rabi ento putra ning ratu kok, Kang. Lung. Kuwi jan kok Hah? kowe arep Prabu entuk anak ratu kuwi kayamu ki pira to wito wito la upama kowe kelakon rabi ngono njur oh sing dinggo ora gati bojomu ya apa to wit wit Boyo aja kemuluken banget-banget sing sejajar wae lho. Entu obocah kene wae ora usah kowe ngarepe anak ratu. Sajake ratu ngendi? Aku iki setemene kasemaran karo putra ratu darawati, Ndarawati Kang. Oh. Cobong baik, kecocak nguntau lo kecebol ngayong ngawiyat. Tangah kelakuane yen kuwi arep rabi karo putraning Sinuwung Borowati waduh do keduren pengangkah. Mongko saelingku putra Ndorowati iki wis rabi kabeh. Isine siji anake angkat jenenge Loro Temon, Kang. Loro Temon. Iya, Kang. Wah, kuwi cahane apa? Heeh, kok kan cahane. Ning ayu kang mlaku pengen arep ngepek lara teman. Lanjur carane piye? Lah mestine putra nata kuwi sing dikarepake ya mesti luwih dhuwur tinimbang kowe lan kowe iki ya diwas. Oh Allah. Long long, bau Mbah ora sok anak ratu. Putra ratu ndarawati iki iliane ya sing sarwa luhur. Ya nek kowe lho coba aku ki ora kok nepak marang sesamaning titah ya ora ne ya mung ditonton kahanan. Kahananmu ki ya mung batur ora beda aku tur sing buta. Lah kowe iki arep ngarepake anak ratu iki njur kepiye? Ora kang ngosine aku ora itu ora. Rabi karo lara temen luang aku ora rabi kok, Kang. Wah, kowe aja gawe sisahku lho. Aja gawe sisahku rekoso iki arep minangkan iki carane nganggo dalan ngendi tolong. lung.